Ola, saudos desde a edición número 85 de Off Mental, a Carabe da Música, na Carabe da Radio. Estamos en Radio Filispín de Ferrol, Radio Fene, Radio Eume, Radio Redondela, Radio Negreira e Radio Calimera. Ose, segundo especial dedicado a Philip Glass, nesta ocasión un repaso pola triloxía dedicado a celebérrimos personaxes históricos retratados nas óperas Einstein on the Beach, Satyagraha e Akenatón. Estaremos con todas e con todos vos unha hora. vos o pequeno monstro. Imos comezar facendo unha pequena semblanza á figura de Philip Glass, un dos máximos exponentes do minimalismo musical, naceu en Baltimore en 1937. Alumno da prestixiosa Juilliard School, Tras estudiar con Nadia Boulanger e traballar co hindú Ravi Shankar en Franza, Glass viaxa en 1966 a India por razóns religiosas, donde coñece ao Dalai Lama. Estamos no ano 1972, momento no que acolla a súa causa e faise budista. A súa relación co músico Ravi Shankar e a súa percepción do ritmo da música hindú moldearon o seu singular estilo. Cando volveu a Estados Unidos, renunciou ás súas creacións anteriores e comezou a concebir pezas máis austeras, máis enraizadas na corrente minimalista surdida en Estados Unidos cara ao ano 1970. Este estilo caracterízase pola exposición dun material moi básico unido a un persistente e forte pulso, o cal se repite case invariável durante extensos períodos o pouco aprecio de Glass polos intérpretes e os espacios tradicionais de entón, no a formar o seu propio grupo musical, The Philip Glass Ensemble. Philip Glass compuso unha triloxía na que nos imos centraros aquí en Off Mental, chamadas eh, de alguna maneira a mm, reflectir o pensamento de tres homes que revolucionarían a forma de ver o mundo no seu momento histórico, claro. Por unha banda, Einstein na ciencia, Gandhi na política e Akenatón na religión. E imos a precisamente a contar algo mm, da primeira das óperas que imos subir aquí. Inta que eso de ópera sería moi costonável, de feito, Philip Glass e o libretista de Einstein on the Beach, Robert Wilson, un pouco bromeaban ao respecto de que isto fose unha ópera, de que ni eles mesmos sabían que viñan de compor unha ópera. Máis que nada, isto probablemente se denominara así a vida conta da súa duración, da que logo falaremos pero o certo é que eh, efectivamente logo foi a primeira das partes desta triloxía que hoxe vos vamos aquí a contar e a expoñer tamén en fragmentos musicais. Einstein on the Beach, 1976, foi a primeira das obras dunha triloxía de tres óperas que Glass comezou a compor neste ano, naquel ano 1976, a modo de homenaxe ás forzas espirituais capaces de transformar o mundo. En Einstein on the Beach, Einstein na praia, fai referencia á ciencia como motor deste cambio. Na segunda das obras, Satiagraha, 1980, centrase na figura de Gandhi. Xa o título da obra, Procura, tenaz da verdade, que debería ser a tradución de Satiagraha, fálanos dun plano político capaz de transformar as cousas e de facer fronte ao terrorismo consumista. Finalmente en Akenatón, a terceira das obras desta triloxía, 1984, nos sitúa nun plano trascendental e eh, fálanos do poder das ideas religiosas onde a figura do faraón deixa de ser algo histórico para converterse en algo moderno que chega até os nosos días. O compositor Philip Glass, 1937, e o director de SCEA, Robert Wilson, 1941, fixeron do minimalismo un xogo macabro en Einstein on the Beach, unha ópera dividida en catro actos que dura preto de 4 horas e media. Na execución da obra, o compositor permitía o acceso a, ao local onde se fixera a reproducción da mesma libremente. Simplemente había que pasar e moverse polo, polo teatro de maneira silenciosa, pero eh, se anunciaba así, que calquera podía entrar e sair libremente da ópera. A partitura escrita para sintetizador, coro mixto, violín solista, teclado, tres frautas, dous saxos tenor, saxo soprano, picolo, clarinete baixo, un actor, tres sopranos, dúas actrices e once bailaríns expón partículas melódicas promisorias de sensualidade, mais unha vez que o ouvido se achega atraído, atrapan nun mecanismo perverso de repetición obsesiva. Sobre esta implacável rateira musical, erísense múltiples camiños literarios e visuais que ofrecen ao espectador a ilusión de atopar saídas narrativas que lle permitan dar algún sentido á obra. Mais son saídas falsas, construccións silladas que semellan non levar a ningures. Non vamos aquí agora a entrar en describir cada un dos actos que, que compoñen esta Esta ópera Maisi, mm, pois eso, reseñar que son catro actos conformado por nove escenas de 20 minutos cada unha, 4 horas, decíamos antes, separadas por unha especie de bisagras, unha especie de place, que como denomina Philip Glass a eses eh, interludios entre actos. E precisamente o que vamos a ouvir aquí nesta primeira aproximación á primeira das obras desta triloxía, Einstein on the Beach, son dous deses place sen solución de continuidade, Nipley número 1 e Nipley número 3. Philip Glass, Einstein on the Beach. one six three six one five four four one two six four five two one six four one two four six, three one eight two, two six, three, six, four, six five eight four six, five seven, eight, eight, eight five three eight one two, seven four, seven six four three two one eight five two three one six five five two eight two one six five four two one two two two one two one eight six five six one four two one eight three eight four two three five seven one six six two three five one three three four four four one eight two one six four four two six six four five nine these are the days nine three one eight four two five one six one three one four two these one, two, days. One, two, one, two, six, one, two, one, two, one, six, one, three, one, four, two, five, one, four, four, four, one, if you traveler from seven, one, seven. I put the red ball on the blue one, the two black and white balls, and Hans pushed on the brakes, and the four balls went out. And Hans said, Get those in the gear shift. These are the my friend. Nine, two, eight, one, these the days, my friend. Get someone to the sailboat it could be one eight three five four two two at the base वरदे वरदे वरदे वरदे वरदे वरदे वरदे वरदे वरदे वरदे वरदे वरदे वरदे Einstein on the Beach, unha ópera escrita por Philip Glass en 1976, con libreto do seu inseparável Robert Wilson. Seguimos en Off Mental, a cara da música, na cara da radio, e imos coa segunda das óperas de Glass dentro desa triloxía dedicada pois, ás grandes personalidades da historia, segundo Glass e atopámonos con Satyagraha, unha ópera en tres actos dividida en sete escenas, nesta ocasión con libreto tamén de Philip Glass e Constance de Jong. Philip Glass, tras estudiar con Nadia Boulanger e traballar co hindú Ravi Shankar en Franza, viaxa en 1966 a India por razóns religiosas. Ali coñece ao Dalai Lama en 1972. Acolle a súa causa e faise budista. A súa relación co músico Ravi Shankar e a súa percepción do ritmo na música hindú moldearon o seu singular estilo. O seu interese pola vida e os ensinos de Gandhi coinciden co seu xiro cara á música hindú. Convencido do valor do satyagraha, predicado por Gandhi, Glass decidiu que un retrato seu fose o centro da segunda das óperas desta triloxía que estamos aquí a analizar, adicadas, como decíamos, a personaxes históricos revolucionarios tal e como estamos a ver, cada unha súa faceta. Tolstoy, Tagore e Luther King a cuso Beirado se enmarca cada un dos actos desta nova ópera, actúan como representantes históricos do principio do Satiagraha. Son tres personaxes que viviron en épocas distintas, inscritos en tradicións culturais e religiosas aparentemente opostas, pero imbuídos nunha mesma esencia, a piedade e o amor. A religiosidade empapa a ópera, e os seus representantes, os citados Tolstoi, Tagore e Luther King, han de entenderse, ademais de representantes de figuras históricas, como divulgadores de textos sacros. Son poucas as óperas en que a música e a temática asustanse dun modo tan estreito. A repetición de pautas tímbricas e tonais evocan esquemas cíclicos e intimistas, moi acordes co principio do Satyagraha. Esta ópera ten tres actos. Neles están presentes simbólicamente tres grandes personaxes históricos, León Tolstoi, Rabindranath Tagore e Martin Luther King. O seu libreto está escrito en sánscrito. Satyagraha non é unha biografía elevada á forma operística. Tampouco é a historia dun personaxe, Mahatma Gandhi, senón a exposición dun concepto. Satyagraha Forza da Verdade é un sistema de vida de loita, de resistencia e desobediencia civil pacifista. E imos xa a escutar unha selección desta ópera, a segunda da triloxía dedicada a grandes personalidades da historia. Satya Graha, 1980, ouvimos o principio do acto 2, Tagore, a escena primeira en concreto, titulada Confrontation. Philip Glass, Satya Graha. Confrontation, de Philip Glass. Exactamente este era o título da escena primeira, acto segundo, Tagore, así titulado, da ópera Satyagraha, de Philip Glass, composta en 1980. Integrada nesa triada de óperas, en ópera retrato, podríamos decir, que reflicten o pensamento de tres homes que revolucionaron a forma de ver o mundo da súa época. Einstein, tal y como víamos no principio del programa, la ópera Einstein on the Beach, Gandhi, no caso de deste Satyagraha, ...y e a seguinte que nos a ocupar los últimos minutos de, de Off Mental, aquí en esta edición especial dedicada a Philip Glass, tal y como acontecerá la semana pasada, sea, también un repaso interesante ...a obra de este pilar ...de la música moderna, por así decirlo, ...de este século. Y e ese otro personaje histórico, Einstein se refería a ciencia, e Gandhi a política ten que ver coa religión, e non é outro que Akenatón. Akenatón é a culminación dunha triloxía composta en 1984 Unha triloxía de tres óperas que Glass comezou a compor en 1976, a modo de homenaxe a esas forzas espirituais capaces de transformar o mundo. En Einstein on the Beach, 1976, facía referencia a esa ciencia como motor de cambio. A segunda Satyagraha, 1980, centrábase na figura de Gandhi, nese plano político capaz de transformar as cousas e de facer fronte ao terrorismo consumista, e finalmente con esta outra, Akenatón, 1984, sitúanos glas nun plano trascendental e fálanos do poder das ideas religiosas onde a figura do faraón deixa de ser algo histórico para converterse nalgo moderno que chega até os nosos días. E é que a ópera narra os 17 anos do reinado do faraón Akenatón, fillo de Amenofis III e esposo da celebérrima Nefertiti. Akenatón revolucionou a religión, nada máis e nada menos que a religión, do antigo Exipto. Abrazou unha crenza monoteísta, cuso deus único era Atón, desprezando o panteón tradicional incluído o todopoderoso deus Amón. E non só realizou un cambio radical nas crenzas, sino que tamén cambiou os patróns tradicionais na arte, sobre todo na escultura e pintura. No seu afán de rachar co pasado, abandonou Tebas, feudo tradicional de Amón, para trasladar a capital do imperio a unha nova cidade, a Ketatón, o horizonte de Atón, que ocupaba o lugar onde hoxe se atopa a cidade de Telamarna na beira dereita do Nilo. Eloxado por uns, considerado un tolo por outros, Akenatón é unha figura excepcional. Cambiou de nome, modificou as tradicións religiosas, creou unha nova capital e tentou organizar unha sociedade diferente. O libreto é obra do propio compositor Philip Glass con achegas de Salón Goldman, Robert Israel e Richard Ridley. A estrela de Akenatón tivo lugar o 24 de marzo de 1984 na Ópera de Stuttgart, cunha posta en escena de Achim Freyer. A obra vira ao redor destes feitos históricos. Akenatón sobe ao trono tras a morte do seu pai Amenofis III e decide instaurar o monoteísmo centrado na figura de Atón. Afástase de Tebas, quitando todos os privilexios á poderosa caste sacerdotal e retírase a Ketatón, onde se adicará a actuar como grande sacerdote da súa nova religión. Por unha serie de intrigas, o faraón será destronado. Mentres un guía turístico relata todos estes feitos nas ruínas da antigua cidade consagrada de Atón, un grupo de turistas indiferentes contemplan os restos da cidade. Como ópera minimalista, Akenatón ten unhas características determinadas que a sitúan de cheo dentro desta corrente musical minimalista nunha estrutura que depende da reiteración de pautas sinxelas, tanto de ritmos como de motivos melódicos. Neste senso, a utilización de sintetizadores na obra amplía grandemente as posibilidades. E imos xa ouvir un extracto desta ópera Akenatón 1984 a escena terceira de Ruins, as ruínas do acto terceiro e a escena cuarta dese mesmo acto terceiro pero que oímos ouvir nun extracto non imos ouvilo todo porque non temos tempo o epílogo Philip Glass Akenatón The sun of him who knew thee not has set, O Amun. But as for him who knows thee, he shines. The temple of him who assailed thee is in darkness, while the whole earth is in sunlight. Whoso puts thee in his heart, O Amun, lo, his sun hath risen. The new ruler, performing benefactions for his father Amun and all the gods, has made what was ruined to endure as a monument for the ages of eternity. And he has expelled the great criminal, and justice was established. He surpassed what had been done previously. He fashioned his father Amun upon thirteen carrying poles, his holy image being of fine gold, lapis lazuli, and every august costly stone whereas the majesty of this august god had been upon eleven carrying poles. All the property of the temples has been doubled and tripled and quadrupled in silver, gold, lapis lazuli, every kind of august costly stone, royal linen, white linen, fine linen, olive oil, gum, fat, incense, myrrh, without limit to any good thing. His Majesty, life, prosperity, health, has built their barks upon the river of new cedar from the terraces. They make the river shine. eight miles south of Malawi to the point where you cross the Nile. On the east side of the Nile, the distance is less than a mile and can be covered on foot or on donkey. Behind the present village, at the ancient site of Tel Al Amarna, the ruins known as the Palace of Nefertiti are among the very few remnants from the Akhenaten period tablets in cuneiform writing, which contained correspondence between Egypt and Syria, were found here and are now in the Cairo Museum. To see any sites on the eastern bank of the river, you must cross by ferry, which carries cars along with the usual donkey carts and local traffic. The ferry docking station is located at the southern end of the town. You should arrive there at least one half hour before the 6 a.m. crossing. Ferry does a brisk business, and you will need every available second for sightseeing. There is nothing left of this glorious city of temples and palaces. The mud brick buildings have long since crumbled, and little remains of the immense stone temples but the outlines of their floor plans. In addition to the tombs and ruins of the city, there are several stelae scattered around the plain which mark the limits of the land belonging to the city. Most of them are too widely scattered to visit and are also in bad condition. nada máis por hoxe neste especial dedicado a Philip Glass aquí en Off Mental. A cara da música na cara da radio. Nesta triada de óperas, na serie de ópera retratos, Einstein on the Beach, 1976, Satyagraha, 1980 e esta última, Akenatón, 1984. Como sempre, na conducción do programa estivo o pequeno monstro. Até a semana que vemos.